entzuten, ba, pirritz porrotxe eta marik mototxen lanberria bomberenea txarangarekin eh, atera da lan hau, eta, bueno, ba, iragarri dugun bezala gaurko irratxa tarte berezia egina genion eh, aurkezpen. Honi, alde batetik, e, eh, bomberenea txarangako jon etorri delako gurekin hitz egiterak, aixo jon? Aixo, eguardion. dion. Eta bestaldere, ba, porrotx bera hemen txedugurako. Kutsi, kutsi, txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan, John Chipiron ongi. Eta ni ongi ongi marimondongi. Earki, ba, bueno. Egia, egia hau da egia, ez da? Egia guztia. Eta egia esaten dugu gainera. Hori da, hortara etorri gera. Hoitxe. Eta gainera gaur lanpetuta, ez? Gora eta bera e, ba, aurkezpenekin. Begira, leheno izan gara antxeta irratian, endaian. Hmm. Euskal irratien txatizketan. Jon telefonoz eta ni bertatik. Eta gero joan naiz, bretxara bertan dago Etiopia Utopia Fundazioa daukan den da bat, eta izan gara argazkia tatzeatzen, eta agazki ekin atatako dirua Etiopiara bialtzeko. Eta baina etorri gara, txantiakun irretira. Ui, ze polita! Erian dago, gota, bertan gode joan eta bio, kaixo joan! Kaixo, ze polita etorri zean joan! Bai, guapo, guapo. Zure oso guapo azea, eh? Ez guapo dana guapa da, eh? Zena zure izena? Asi naiz di. Asier, ematen den zuen lentxero, eh, bizarro rekin. Esan didate, esan didate, eta jertxearekin, eta bai, bai. Bai, ze polita. Baina piparik ez daukat. Ez Oso txitsua gara gue, eh, Ba, bai. Bueno, e, eh, ni galderatxo batzuk badauzkat prestatuta, botako alditxute edo zeingo deu. Bota, zailatuko gara maitasunez erantzuten. Oso, do. Ba, nik galdetu nahi nuen lehenik eta behin, e, eh, pirritx Porrotxe eta marimototxen jarduera nagusia ni pentsatzen dut, zuzenekoa dela, zuzeneko eh, harremana aurrekin, baina diska eta ditu zuen arte, zein izan da zuen ibilbide musikala? Gure ibilbide musikala, ba, jaio ginetik, jaio jaio da. Gu jaio ginean oin dela, hogeita bost urte. Lazarte horian, donostia tigertu. Mhm. Gure herrian, ba, Michelin jarri izan, eta Michelin jarri zenean, ba, jende pila-pila bat etorri izan bizitzera, eta orduan gure herria erdaldundu egin zen pila-pila patata tortilla. Ze asko eta asko etorkinak ziren. Eta orduan gu jaio ginean, oen dela hogeita bost urte, Euskara alaitasunez kalera ateratzeko. Aurrek aukera izan zezaten modu alai batean euskaraz gozatzeko kalian. Eta egin dugun ibilbide eh, guztian, ba, musika beti izan da ardatza guretzat. Manol Urbietaren kantak hasi kantatzen hasi hasiratik, kanta errikoiak, gero hasi ginen guk eh, kantatzen, letrak egiten. Lehen honora txundugu dugu abordatzera, uh -huh. donostiako piratei egina, Hora adibiden letra hori nik egin duen. Uh, Eta hor duan, Iñaki Salvadorrekin amal urte eman genituen, eta ondoren Xabier Zabala zaustarrarekin. Aria jartzen dieten musika gure ametxei. Eta orain gure ametxak, bomberenea, gaztetxarekin partekatu ditugu. E, ni, ni poron naiz, baina nire barruan dago Jose Mari, eta bea ere, agarai haietan gaztetxetan ebili izan eta asko maite ditugu gaztetxeak gaztetxeak dira txorien kabiak zepolita eta gaztetxe horitako bat, esan tolosako bomberenea dugu, eta bertako arduradun bat e, eh, Jon daukagu hemen ba alaxe da ez e, gaztetxe Tolosako gaztetxe honek badauka txaranga berezi bat behin edo behin aurkeztu dugu aurretikan egindako beste lan musikalak eta oraingoan e, eh, Pirritz eta Mari Mototxekin elkarlanean nola junda elkarlan hori nola sortu da ideia eta nola garatu da Ba, Jon no. <laughs> Bereekin harremanas izango dela ba urte batzuk izango ziren, hasi e, pues E, bere aktuazioak ematen zituzten, behar esan du bezala, gaztetxetan, emendikara, eta tolosan, ba, kontuatu ziren bomberenean, ba, e, txaranga bat sortu zala, e, bon, txaranga bat zehola, e, e, bertan esan zuen, haizu, pues, hau, interesante izango zen, ber, be, bere txaranga kolore txua da, dena traje bere zikindu zua izan, e, eh, zoze ingo dute, ba, ba lehenengoz, bat ditxu ziuten, e, bideoklipatik horretia aztiana, ingenula, grabatu genula betelun, eta ordu dira... Biotza burua ba eskua, sentitu, pentsatu ekin, denok elkarrekin, orduan etorren ziren gurekin. Baina ez degenien deitu, ba, traje koloretsua zeuskatelako, eh? Horregatik ere bai, baina musika oso ongi joten ez horregatik dugetik zuen. Bueno, saiatzen ja, bintzat. Eta, ba, ordutik pues, hartu eman bat asizan, ba, saio batzuta eh, juten alaitzea, gero beste reportai bat ingenun gaztetxei buruz, bomberei buruz, eta, ba, bueno, lehen dela urte pare bat, e, eh, gozekoek eh, errekopilazio bat egiteko, bueno, errekopilazio bat egin zuten bere kantuena, baino Euskal Herriko talde ezberdinekin, ez da? Eta guri esan ziguten, ba, eutxi filman kantua egiteko. Eta, gauza zara da, ba, eh, esan genuen, ba, txaranga, ba, bere, haizu, ditu gehiago e, eh, jake bere ditzi guten gauza egiteko gude, abesti, a ber, e, eh, abetasun bizka demate abesti honi, eta ditu genian, da, zeitu Se posa, posa, ditu diguten ea, jarri zitzaizkidan, jarri zitzaizkidan, ia puntan. Hmm. eta hoxe, eta gauza oso zen da, ordu hundik esan genuen, jo, hemen zehozei imarra dauk eta azkaren, ba, ikusi zu denbakin puntatu ginen eta ez ze, ingo aldeu eta bai, eta bai, eta bai, ba, eta azkenen ba, gure arten, e, lagun arten indako disko beroa da eta ikusi zo, azkenen, ba, bueno, ginda da eman diogu, ez, urte, emeste urtako, ba, elkarki horri, ba Haue bak izu zer, haue gure titi humea zian Txarangako agaztea dira eta gu gogei autoguztut Zuzen bat dut dituzu, joan Oita lau, oita ustu Ikusten gurekin batera jaio zen baina baina gurekin ibilitakoa dira gure aurrean saltoka dantzari bai bereekin bereekin ez dira ez hasi eta ez dira bai ez berei balore guzti da bai transmititu dizkigu eta bai bereien bereekin lan itxe izan da zora harria bai jasotzeko baien baloreak uh -huh. el, el kartruke hori da Oize, eman ta jaso, jaso ta eman elkartasuna da hori Eman ta jaso, jaso ta eman balago edera hori Euskal herria, euskal eta herria, euskal herria, euskal eta herria Hala, hori ere ikasi duzu elkarrekin Bai, bai, gaztetxetan hausazko ikaste, ja Zer gaztetxetan ite dute hau zola egiten dute elkartasuna, egiten dituzte itzaldiak, maien inguruak, kontzertuak, antzerkia, egiten dute, ligatu ere bai, ah, bai? egiten dute gauza pila bat, eta baki zu txikitan umei eskolan erakuste diete, bere kabuz jaten, bere kabuz eixeritzen, komunean kakaiten, bere kabuz ibiltzen, bere kabuz moldatzen. Eta gero gazte bihurtzen direnean, ematen du, egoak mostu behar dizkietela eta guk ez dugu nahi Mikel Lagoaren abestian bezala txori egoak mostutzea gure dugu gaztei ustea beren kabuz moldatzen Hortarako dare gaztetxiak Hortako gaude gaztetxiak Egon badaude eta osasun honez gainera asko eta asko Haizu hemen egian ez gaztetxe bat itxere bai Egon izan dira Mekatxe sopa vieja gora eta bera ibili dira gaztetxeak egian eta bai. bueno, oso auzo askotan pentsatzen bai. da Egia oso bizia da, eh? Egia, auzo bizia Egitazko asko egia Eginter bertxua Hoi da bai. <laughs> Aizu E, Txaranga jende desentek osatuko dutelakoan nago eta pirritx porrotxe eta marimoto txalde batetik txaranga bestetik nola izan da e, entxeguak, prestakuntza, antolakuntza guzti hori, harreman hori? Oso, ona, grabatu benuen oporretan, Ara. Udaran, horregatik da, bero-berua diskoa, bai Bai, bai, bero-beroa. Ba, beraiek aukeratu zituzten kantak, bai etxo aukeratu bai, bai, bai, gu, gu aukeratu ba, urte guzti hauetan bereiek atea dago, faktorio hortari atea dago, kantu guztik ikusi denitun, da esan gura txuna eta gehiena transmititze zuenak ez. oaxek ez, aukeratu denitun bai batea, eta, bueno, e, ikusten da diskoan, ba, estilo ezberdinetako musika, eta ez, ez genuen nahi disko bat homogeneoa, genuen ez, Euskal Herria bezala, kolore askotako dago eta bai. Pentsa badago, kanta goxo goxo bat, maite zaitu matxo macho, bide namoritzaren letrakin eta xabizabola musikakin, eta Francis Doktor Dezeokoa kantatu du aiora errenteria zea maizekoarekin, pentsa. Mhm. Denetarik dago, kanta hortan eta disko guztian beraz Bai, disko guztian, eta e, kantuak ezberdina bali maia, ba, kolaborazio ezberdina dira. Kontatu, bai. kontatu e. kontatu, kontatu, ba, bueno, ba, <laughs> esan bezala, ba, gaztetxea beti de Euskal Herri guztin zehar ne, ne, izan du zabaldu, eta beti de pues, lagun asko egiten ditu, ez, irmaten ditun kontzertu egin, daga e, gauzekin. Eta, ba, hola, xe, lagun asko, ez, pues, e, Francis esan duen bezala, Francis doktor desokoa, e, aiora, zea maiz dan bezala, e, aitor, eh, bueno, ikusi duzen bezala abordatzena, Aitor Gorosabele kantatzen du, eta eh, kolo da, bai? Inez Osinaga, bai. Gozekoa, Horeka Tekiz, Horeka Tekiz, Ekoa, Kebai, Arkaiz Martínez, eta Mikel, eta Igor, eta Gero, zein esan dezuzu, eta kolo. Eta bai, bai, bai, eta kantatu zuen riki-riki, eta kolo, eh, eta kolo etorri zan bizitan, eta kantatu zuen riki-riki. Dutxaren kanta. Osea, que gutxi zineten eta gehiago eskatu zen ituzten, ez? Eta tolosako lagunak eba, ze bomberenea tolosan dago, eta bakizu, izena du bomberenea, bomberoen etxea zailako garei batean, hartu zuten lokala gazteek, zan bomberoen etxea, horregatik da bomberenea. Baina bok ez dira, bomberoak hau epiromanoa dira. Ara, zergatik handia piromanoa. Ba, zuak piztutzen dituztelako, zu txikik, Kultur zuak dituzte lehen esan bezala gauza pila bat antolatzeue eta zua piztutzeue, gotxo gotxua, bero berua. Eta orduan dia, piromanuak. Uhum. Baina ez arbolak erratzen dituztenak, eh? Ez, ez, ez. Kultura eskaintzen dugu burko jende guztiei eta euskal herri guztiei. Urte askoz gainera, ez, amar bat urte, ozen bat urte. Ba, e, orain, orain e, eh, amalau garren urte horren askotzen ega, amenduan e, bueno, tartean izan ditu e, eh, ondia e, eh, edifizio ezberdinak, baina guain gauden edifizio honek bete ditu amaika urte, guain abenduan, eta ba, oso kontentu eta gogoki lan egiteko. Amaika urte, amaika egitaz, moz, e, bizitzan urtea betetzea bezain importantea da abentura bizitzea. Eta zuek abentura bizitza dituzu egunero, bai ez, eh, Bai, bai, bai, e, egunero, egunero, egunero, asten zehar, gauza prestatzen, aste burutako, entzako, eta, ba, bai, kultura ezberdinak hartu, e, antzerkitatik hasi, deude, deude egitea e, kontzertuak eta dena, nahi deuna da, ba, jende guztia bai tolosa eta bai euskal herria, ba, kultura horren parte izatea, eta... Datorren datorren iruan, azte artean, kursalen egon hoge elkarrekin donostian. Oh, Bi ditugu, lauretan, da ez da orduta. Zazpita. Ah, zazpita. Aurkezpen hau egiteko? <laughs> Bai, ingo ditugu elkarrekin, haiek sarrera aldeituko dute, bukaera aldeituko dute, eta saioan zer ingo ditugu pieza batzuk. Oh, uh Zer gazte hauek? Oso ondo. Bai, primerako iruitze zait. gaine askotan ibilia naiz ere bon berenean ere bai? Bai, noski. Ala. Euskal Herri guztia pasada bertatik. Dima txutan esate. Aupa gaztiak, Euskal Herriko gaztia baiarrak, eta pirritxek eta mari mototxek esateate. Porro, txola hitz egiten dezunean, zarra matezu. Esatetelako, aupa gaztiak. Zure gaztia zea, ez? Nire bai, ni dago porrocho. Porrocho kaukera Gaur adibidez dauzkatiru iru. Bilar zazpi, etxi bi, lenguan izan itun bost, baina nire barruan dagoena Jose Mariek horretaz ditu operatzen. <laughs> Hori dago fase interesantean. dago fase polita, jo dago fase bollito, zu? Nire bai, ni bollito. Zu bollito, ez? Txokolatekoa. <laughs> Eta ni dago fase interesantean. Nire dago beste bat, atxola monena, dala oso interesantea. Eta nire gogo biziz nago fase oso interesante hori ere ezagutzeko. Baina oraingoz dastatu ezagun dagokiguna. <laughs> Dagokiguna oraingoz da disko berri hau. Eh, diska ipetu dugu musika. Ez da bakarrik diska. Eh? hori galdetu nahi nun, ez da bakarrik diska. Eh, Oso ondo. Ba, zuka aurrera tu eta gintza zuzuk nebea arrizkatu. Eh, eh, eh? Bota, bota galera, bota, bai, galitu Semos, ondo. Se di joa zuen irratia, ondo. Ondo, oso ondo. Orain primeran. Hemen entzuten da donosti inguruan. Donosti osoan entzuten da, hori da. Oso, oso lokala ondia de eh? Bueno, ez da gurea, baina usten digute eta eskertzen diogu gainera. Oso ondo. Usten digunari. Jo, zer dauka gehiago ze... bai, hori da, botazazu zer daukan, DVD-a ikusi dut ba, badagola. Bai, DVD-a da ez, eta zaparte, eta da, ba, pixat egiten duena da, batzen du, guain arte indako lan guzti hori, ez, gutxi bera bera. Asi baten, e, gorriti aztina... E, gero... Pakizun hor da gorriti? Gorriti. Gorriti da, Juan Gorriti, eskultorea. Ez dakit. Betelukoa, betelu da, herri bat, Nafarrako, araitz, baraiaran dagoena. Maioen azpian, maiopen eta han bizi da Juan Gorriti, Gorriti astia. Beak eskulturak egite ditu eta margoak ere bai. Eta ben, umia joan zitzaizkion ikustera eta galdetu zioten. Gorriti, gorriti, txun nola eta eskulturak eta beak esan txun. Ni bizi sentitu egiten dut eta gero sentimendu hori burura eramaten dut eta pentsatu egiten dut eta forma ematen dio danean eskuekin egiten dut eskultura. Orduan gu pentsatu ala, gorritik egiten ditu eskulturak gu bizitzan bizi garen bezala. Biotzarekin sentitzen dugu gero pentsatu eta gero egin ditu gauzak, orduan egin genuen katua. Biotza burua eskuak sentitu pentsatu egin denok elkarrekin eta joan ginean gaztetxekoekin bideoklipa grabatxera. Oh, Eta, bueno, mm. ba, oi, hortaz aparte, gero bomberen etortezien bagoitzen, ba, iten itun, ba, gure saioak, beraiekin batea, eta gratu genuen beste bomberen buruzko reportaje bat, eh, gero da bai, lip da bat degratu genuen, bai. lagunen klubana, gero e. Eh. laxan busto de bomberen azaldu zanen, bai. zure azaldu zinaten. Da. Kataluniako taldea torreza maite zaitu katalanero gara batzera eta egin genuen bideoklipa bomberenean. Oh, Gatu ziren katalana guatzen zera aluzinatuta bai, bai, gaztetxeakin, eh? Bai, bai. Ze fuerte, eh? Bai, Ze bai, fuerte. Oso, oso, Eta hori ere dago, bideoklip hori dago, hor grabatuta. Oh, ja, bertan grabatuta dago, gero bestalde dauzkegu, ba, bi bideoklip grabatu ditu gengo da bai? Bada, maite zaitut zen nuen izkuntzan. Hoi da, ino moioarekin? Ino moioa, beti daukaz berari musio amateko gogua ino moioa. <laughs> Eta beak egin zuen ze amaizekoekin, guaitu zean, nola... Negua joan da. Negua joan da. Bueno, badago negua, ez, eh, kristo notzaiteu, baina bai, baina bai. bai. Eta egin zuen, eta bain nintu maite zaitu zeinuen nuen izkuntza. Hoi da, gurekin batea, eta bueno. Karaten grabatu genuen, baiet? Hoi da. Zuelean zinean, eh? Bai. Ze ondo atera zinean, eh? Eta gero enko dugu beste bideoklipa, bomberenea. oh, da, ba, bomberenean, por bomberenean grabatutako diska bat, eh? Osea, diska de bideoklipa. Bai. Eta bideoklip hortan, bai, kanpoko, ez? Bere garaien, pues, esan dugu bezala, erreportai badau, bombere, bomberean eri buruzkoa, barrutikan erakusten duena. Guain gontan, kanpotikan erakutsi bai. dugu, eta, ba, bueno, e, eh, deabrua teiatutan indako kantuaren bertsio matxoso bat. Lehen erakutsi genuen bomberenea barrutik eta orain kanpotik azala eta mamia. Ze bomberenea oso polita da, botan nahi zuten, eh? Baina ez dute botako. Ez. Ez, dute botako kukutsa bezala eta euskal jaioa bezala ez dute botako. Ze, ze, Ez dute botako, ez ez? Ez, ez dute botako. Ez dute botako. Ez dute botako. Ez dute eta ni deitzen diet videoflipa. Se <laughs> hain polita dea, ikusten hakoan flipatu ite zula, bai ez? Ba, ba, ba, oso, oso erakargarri dia bioklipa eta ez, ez da bakarrik umentzako, edo guztintzako Hori hori, esan hori, esan hori Elduek ere badute beraz hemen zer ikusita zer gozatu ba, ba, ba, Oso noiz egite promozio, eh, Jon? Bai, bai <laughs> Eta bideoklip da bai ikusiko, zue porrotxen debilidadea bai ikusiko de biokliportan. bideoklip hortan. Bakizu esan duen? Ez dakit, misterio hau txiko dugu, esan es, es, kontatuko ez du? Esan ingo ez. Botan nuen nire burua pizina da. Hala. Oh, Txara, hori da, esan ez duena. Ez literalki, eh? eh litera, literalki. Eh? Litera batetik ez, eh? Enon salto pirzinara eta nirekin gazteak ere bai. Bai, bai. bai. Horrela bukatzen da, bai. Horrela da. eta beraz, kutsatxo hontan, eh, aipatu dugun CDA amabikantekin, DVDA, eh, esaten ari zareten kanto guztiekin, eta gero ba, marrazkitxo batzuk, eta hitzen kanta guzti hori topatzen dugu kutsatxo batean eta dena bilota. Eta poster bat, ematen du bomboi kutsa bat. Uh mhm. -huh. Gozo-gozo da, sekulako sorpresa. Uh Bai. Bai, ateratzen astezea gauzak, eta ez da inoiz bukatzen beti gauz bat dago, bai. beste da, beste da, ez da soiatu ga faktor sorpresa hori ematen ez, bai. eta ez hain ume dian guzti hori. Erakargarri bihurtzen, kutsatxoa, bai. eta ez dakit nik orain hemen sortu den eh, elkarlan honek segida izango duen, alako ikuskizun berezi bat prostatuko zuen, edo zer, ez pasako den guztionekin. Dudari da izango duela segida. Orain donostian izango behiruan, eta da torren San Juanetako, zedia tolosako festa San Juana, bai. kontatu jo duzu zen, odeo? Ba, gutxera, ba, bai, eh, esan eh, du bezala, disko nida bai bere eh, ginda jarri behar dio, ez, eta nahi du nahi da, ba, festa handi bat, eta pixka bat ja. diskau eh, emulatu eta tolosan bertan hor plazan, ba, kolaborazio guztikin, paia zukin, eta txaranga guztikin, nahi du, ba, eman ez, pixka bat, ba, bueno, amaiera ez, baino amaiera ez du izango gauza hori, baino ez, lan honen kulminazioa nahi dugu eman, ez, erritar guzti eta ez dianak erritarri dea erakustea ez, diskoa de direktuen de... Zuzenean, e, begietara begira, horrein bezala zurekin. Lehenengoa beraz, e, kursalean. Ba, bueno, izan ginean doni bale loitzu izan bai. ginean ba, iruñan anaitasunan, izan ginean mendiz horrotan, izan ginean bilbon beken. Eta guain izango gado donosti, zeharkatuko dugu Euskal Herria Hau Euskal Herriko gaztetxeak! Opa Eta hor duan, gero, datorren ekaña prestatuko dugu zuzeneko potente hori Bai, bai, potente Tolosan egingo dugu, ze fuerte, ze bai, Eta Eta gero noski ba koitzak bai bonbereneak bai pirrich porrotxe eta Marimototxek zuen ibilbidea mantentzen bai. zuen noski Gero aparte eh, eite itugu gauza eh bai. urtarriaren bostean elkarrekin izango gea eh, arrasaten Egin dugu kale bat eta bukatuko dugu gaztetxean Eta dibidez kukutsari elkartasuna dira ere egin genuen elkarrekin egin genuen kale bai. Gaztetxekoak eta gu bai, Eta izan txan oso unki garria zen justo horuntxe gu genuen bekatzi pone emozionatu iten naiz, eh, baina justo gu genuen aurreik usita zai hori eta justo gu joan genuen jata bota intzuten eta okupatu zuten okupatzaiek okupatzaiek okupatu zuten okupatu behar zutena zer bertan zer okupatu zutenak okupatu behar zutena baina eta joan ginen egin, ze ondo esan kalegia, bai ez? Bai, bai. bai. Jende guztia gurekin, saltoka, dantza egiten, unsua banatzen, irri fartxu, ai, aposkal irria! Horregatik egin kanta, hor piratena, handi mandiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde, inoren esklabo, inoren menpeko, bizina ez dugulako. Entzun letra? Bai. Ba hoize. Que cada palo aguante su vela. fuerte, eh? <laughs> Hori delu kanta hori, piraten kanta, se batzuta mago de ondi mandi batzu jatzen diala gintzen, eta uste dute, beraien adala, beraien adala eskubidea duzen gauza egiteko. Eta hau eda dide, herria zerbitzatzeko eta ez aldera, txiz, herria haien zerbitzura jatzeko, eta hor ba hoize ba, Bilbon bezala. Bilbon dagoen alkatia, uste du, uste du, uste du, eta gizu uste du. <laughs> Baina kukutsakoak utzi ditu kalean eta hori, hori, ez dago, ez dago eskubiderik horretarako, eta gizu erbituko zaizuen zuen eh, baina nire bintzat, zundurra gorritu iti zei pila bat, hori entzuten du Hiruan beraz, eh, zuek kursalean, eh, kursala gaztetxe bihurtuko dezute, nola baita, ez da? Bai, iruan kursaba abordatuko dugu. Oh, bai. Oh, yeah. oh, yeah. Bai, eta <laughs> Euskarak, euskara, euskarai da Donostian ere entzuten da, eh? Poliki poliki gehiago, eh? Eh? Hortako dago ere jakun irratia. Euskara zenititzeko. Lenguan ere, Juan Victoria Eugeniera entzutea Mikel Marquez eta Ramon Martikorena. Eta irutu zitzaidan oso, no, izu Victoria Eugeniera dalakoetan ere Euskal Herriko artista bertakoak hori izatea maiztasun batekin, hilero hilero da legeiagotan. Euskal, Euskara, txoko guztietara, eta zuen irratien ere nola ez noski. Hoxe Bueno, nik ez dakit, eh, nire galderak gutxi gora bera erantzuna daude, aipat, prestatuta nituenak, eta ez dakit nik zerbait eh, horre utzi dudan aipatu gabe, edo zer gelditu den eh, esateke? Zer, jor zer, elkarri begiratu hola, Oain elkarri behiratzen nahi eta bihok. Oso polita etorri zea eh? Bai. Jaka hori, beltza. Bai, eta oso. dago bere bollito fasean. Dago fase bollito, eh? Zabe. Eh. Gu bak izu, gu orain ez dugu behiratzen siluetetara. Bai, begiratzen dugu begietara. Eta begietatik bihotzera. Konversazioen badaukagu, pasero bat, amaiketako txukun bat. Hori eskintzen dizugu, zehiotzen zaizu jon. Osondo, osondo, beste fasea da.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 Babitu zen imantezun, irigoien altzakoa. Ah, bai? Altzako idazlea. bai, bai, ba, Bueno, are biote handio gausten Ie txuriagatik txuria gatik esatez zora. Oain zaizu, altza herria izango da. Altza herria da. Ez, da, ez dagoena da onartua herria denik, baina ah, altza herria da. Bida, eh? Zer filosofia, eh? Bai. Oso, no. Eta igeldo... Igeldo beste horren beste. Oain alkatia igeldokoa da, eh? Uh peta! A ver, a ver. Argi peta! <laughs> Eta bertxola ari againa Botako ni? Bota, bota Txantxakune da etorri gara posposikan Eta orain dik hemen emendikan Botako det bertxo bat mikrofonotikan baite haituztez beti Betiko betika. no, no, no, no. Politxa, oso politxa Ez ente egin potorik eh? Ez, ez, ez, ez Eta karuzetik Dania gordeko dugu hori kuña bezala sartzeko Bai? Oixe, bai, ez modu dugu kuña bat? Bai, bai. Bota, bota Txantxakuni ratia Egiatik egina Eta gure egia Ez hori ez egustatu Zergatik anez jakun irratia, maitasunez, Biotetik, bihotera, belarritik, belarrira, ez hori etxe gustatu ere. Ba, nire asko gustatu ez. Bai, a irratia, bai. bihotza, burua, eskua, sentitu, pentsatu ekin, denok elkarrekin, hau patxantxakun! Hori bai gustatu zaizu. Hori gatu zei bolo bilago, eh? Baina hori ja pentsatuta zen horretik. Bai, hori izan da, bai aldo horretatik ezkerra. Irura gordeko ditugu. Bai. bueno Jon e, eh, Bomorenea eta porrotx Kaixo Izan da placer bat etortza txantxakun irratia Nuen ezagutzen, eh? baina egian, egia beti beti egondu da bizia, beti izan da egia oso bat, auzo auzo kasta uh -huh. eh, etxia bezala, beraz bai. Baze kanta bat esaten, esen egia donde reina la alegria esen egia donde reina Gaitean bere itzen duten sudurraren kampaina hori. Porrontxo jaiak, noski. Zeu fuerte, oso ondo, oso eh? Guain indartuta, ode festak, eh? Horixe bai. Eh? Azkotan aitorri nahiz ikastola da, aitorri ikastola da. Hmm. Hau hmm. baito, nortzalete! Hortxe da, azkagu gero... Mutxu ba denoi! Beraien numeak ere egiten dituzte irratxaigak, bai. bidez, horixe baietz. Ze ondo, ozak, jesuek egiten zue, zerbitzu errekoi bat. Hortarako gaude. Hortarako zerbete? Bai. Hala, pia, pia beri. Zerbait, zerbait ikasi dugu Oso Otsondo! Bueno, ba, esan dako aporrotx eta John, ba, zuen eh, disko berria, alaxe deitzen da gainera, ez, bomberenea, aporrotx, pirrit porrotxe eta marimotxot, eta bomberenea txaranga. Ez du alako izen berezirik, ez? Ez, ez du gehiago behar. Ez du behar. Zoriona denoi, urte kolore txugon, lasai, poliki-poliki bagoaz aurrera, mundua, puzle handi balda baina guk ez dugu bi piezetako puzlea, txuri beltza. Gu pieza askotako mundua eta puzlea nahi dugu. Pieza txiki txiki osatuta, koloretsuak Eta gu guretik emango jogu gure kolorea puzle hori, euskaratik. Eta laizten laizten munduko mapa munditan ere agertuko gara. Hapa euskal herria eta hapa euskal herria. Pazuk, Jon? Ba, bueno... Ota bertxua, ota bertxua. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, <laughs> nervioso garri gona ez. Eta ez ditu jo trompeta, du ekarri? Ez de garri. Ez di, esango gazteni ekarri gona, Bai. Bueno, baina, bueno, eskerrik asko, e, aukera batea ditu, azue, bomberenaz bezala, ba, de segi lanen hemen, eh, kultura transmititzen, eh, txoko guztita. Ala deu, bai. Eta, bueno, aberrik ustean, emedik aurran unbaiten, da... Eta egin, gu etxaran gakin eh, Euskal Herri guztin zehar da, ber. Egin, horrela. Egin. ere egin aiet. Zure bai, venga. Zuen txate. Zute Ba, esan dakoa, esker biei hemen izateagatik, sorte zuen eh, ekimen berri honekin, eta, bueno, balkarrizketa gaugurtzeko abordatzera. Eskerrik asko gustatu ze, ze hau txuko zua daukasun, eh? Ba, landutakoa, eh? Bai, bai. Urteak eta urteak hemen izketan, eta azkenean badirudi, bai. badirudi. Aio, guapito. Bai. Guapito, txipiron, guapito. Aio, interesante, eh? 多可怜啊，对吧？ Neskia motiok, bihotzeta buru, abordatzea! Bueno, ba, hortxe izan ditugu John Bomberenea txarangatikan eta porrotx e, eh, paiazoa eta gusto-gustora egin diegu elkarrizketa baina bueno, ba, beraien e, disko berria aurkeztuta dugularik guk gure irratsaioaren amaierara joko dugu badagoneko erdiko ordubiak pasadirilako eta badakizue gure ordutegia amabiterritatik ordubitara izaten dela aste arte, aste azken eta ostegunero. egunero Jantzakun irratian, donostiako irrati euskaldun librea da hau FMko eundasei.zortzian gaude, jantzakun.com web horrian ere. Eta e, gogoratuko dugu, ba, jantzakun irratiko irratxoio guzti guztiak euskara utxean egiten ditugula. Errepikapenak eta musika tarteak osatzen eh, dute, tartek osatzen dituzte gure e, hogeita laborduko programak eta emisioak.